la itala voyaggio de Goethe. Estas multae belegae lando in la mondo, inter ili Italio. Cius cias tion. Mi mem voyagis in la spazio de quindec sep jaroi sep foioin al Italio, tri ciam mi ancora vivis in Germanio, cae quar ecte ciam mi loggias in Brasilo. Passintan octobron cae novembron, aperis citie articoloi miai pri quelca italae urboi cae regionoi. En la articolo Historio de Sicilio mi diris che mi faris, con mia ezzino, rond voyagion tra tiu insulo. Tamen la voyagion mem mi ne prescribis. Hodiau mi menciu che ni visitis interalie la urbeton Taormino, Tie ni vidis proxime al belege situita greca-romia teatro Schildon sur cio est scribita Pado de Goethe, cae oni povas legi quelcan informoen pri la ceesto de tio fama germano cae pri lia tiea pietirado Mi tui memoris la vercum de Goethe italienische reise, itala voyaggio, cio estas conata libro – sed cion mi ne estis leginta. Por tiu, cio cias nenion pri Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, estis germana poeto cae dramverkisto, crome statministro, juristo, filosofo cae naturscientisto. Li estas ofte considerata la plei grava germana poeto. Fakte li estas una el la plej grandaj reprezentantoj de la okcidenta literaturo. Vidu pli ajn informojn en detala artikolo de la Esperanta Vikipedio, kie ankaŭ troviĝas listo de verkoj liaj tradukitaj en Esperanton. Nun kiam mi pensis fari artikolon pri lia vojaĝo, mi vidis en la interreto ke estas multaj germanlingvaj retpaĝoj pri ĝi multae elili esas pagioi de firmaoi cioi vendas la libron, sed sur aliae legeblas commentoi, resumoi, el tirajoi au ec esseioi pri la voyaggio. Goethe faris tion voyagion inter 1786 cae 1787, tenante tag libron. Tio estas, prescau cio tag scribante notoin. Tamen la libron italienische Reise, li publicigis nur tridec jaroen poste. En uno germana retpagio mi leges jenon. Liai notoi igis, cun la nomo di Itala Voyaggio, furor libro. Gis hodio turistoi sequas lian itineron tra Italio. En 1786 Goethe trovigis in vivo criso. Liei officialae tascoi ce la cortumu de Weima, Weimaro, la ziges lin. La rilato con etzineginta Charlotte von Stein ne esse successa. Li voyages incognite cil pentristo tra la Montpasseo Brenna, Venezio cae Toscanio al Romo. Tie li prenes lezionoin pri designado ce amico pentristo, cae ec logis celi. Ties pentrajo titulita Goethe in Campanio estis creita memore al comuna excursoi in 1787. Gi montras la poeton mese de antiquae ruinoi en monteta paesaggio videbla simbolo de germana sopiro al Italio. Tio pentrajo esas treco nata in Germanio alia germana red donas plia in detaloin, nomante ciuin etapoin. Tiuin mi ne volas ripeti, sed nur mencii celcaen pli longain. Post lia visito al gravae urboi in Norda Italio, li resis quar monatoin in Romo, cae poste proximume quincimainoin in Napolo, visitante inter alie la vulcanon Vesuvio per shipo li veturis al Sicilio, cie li econis plurain belain cae gravain urboin, reveturis shipe al Napolo, cae post restis de nove quelcaen monatoin in Romo. La focuso de liae prescriboi changigas. Ofte temas pri natur scienza observadoi, principe mineralogiae, sed ancao meteorologiae, geologiae, geografiae cae botanicae. Tamen, iam post lia du semaina restado in Venezio, in octobro de 1786, ciam li visitis multain in presentadoin, ancau aperas culturae temoi in lia rapporto. Rilate arton cae architecturon, li interesigis precipe pri la antiquetso, mal pli pri mesepoco cae posta arto. Ancao existas longa german lingua articolo en Wikipedia pri la menciita libro, cae in la angla versio trovigas resumo de la etapoi de la voyaggio. Venontan semainon mi presentos mian traducon de quelcae el e la libro.